إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم والرسول الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فقد أمرنا الله تعالى بها ووعدنا عليها أجرا عظيما وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يسأل ربه يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى ونسأل الله تعالى أن يزودنا بالتقوى فإن ذلك خير زاد ليوم المعاد عباد الله إن الله تعالى جبل بني آدم وفطر خلقهم على حب, على حب المحامد التي شهد العقل السليم بحسنها وفي وبالخير العميم فيها ويحصل التمادح بين الناس باكتسابها والتخلق بها وهذه المحامد التي شهد الأقل بمحاسنها وبخيرها جاء الشرع بضبطها وبإلحاق بعض المحامد وبإلحاق محامد أخرى هي محمودة بإطلاق وأما الأمور وأما وأما تلكم المحامد العقلية وبعضها محمودة بإطلاق وبعضها وبعضها ليس كذلك وأما التي جاء الشرع بوصفها فهي محامد التي التي هي محمودة بإطلاق ومن أجمع ما ذكر ومن أجمع ما ذكر في الشرع الحكيم ما جاء ذكره في سورة الأحزاب بعد مدح الله تعالى لأمهات المؤمنين بمحامد وبعد وعدهم إياهن أجرا عظيما فأثار في المؤمنات الغبطة فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية نزلت آية تبين محامد هي جوامع المحامد كل محمدة منها توجب مغفرة وأجرا عظيما ذكرها الله تعالى في قوله عز من قائل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه عباد الله فهذه عباد الله جماع المحامد التي من اتصف بها جميعها فقد وعده الله تعالى مغفرة وأجرا عظيما وكذلك من اتصف بصفة منها وعده الله هذا الأجر وهذا سر الأخذ بالواو بدل أن يكون الأخذ بالفاء أو بثم التي تدل على الترتيب والتعقيب اللتان تدلان على الترتيب والتعقيب وأما الأخذ بالواو فيدل على على مطلق الاشتراك في هذه الصفات فكل واحد فكل واحد من هذه الأمة من المسلمين الذي اتصف بصفة الإسلام ولم يتصف بغير ذلك أو اتصف بصفة الإيمان أو اتصف بغيرها من من من الصفات العشر المذكورة في هذه الآية الكريمة فقد أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما فما بالكم بمن جمع تلكم الصفات كلها فقد جمع مراتب الدين كلها فإن هذه الصفات جمعت مراتب الدين الثلاث الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فيجب على المسلم ويجب على كل فرد من هذه الأمة ذكرا كان أو أنثى أن يسعى لتحصيل هذه المحامد والذكر والأنثى سيان في, هذه في تحصيل هذه المحامد فهذه هي فهذه, فهذه المحامد هي مبدأ التسوية في التكليف بين الرجل والمرأة ولا فرق بينهما فإن كل واحد منهما بإمكانه أن يتصف بهذه الصفات وباتصافه بهذه الصفات بغرض النظر عن آه، الصفات الخلقية التي جبل عليها فإنه محمود ومن اتصف بأكسها ومن اتصف بضدها فهو مذموم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن ممن وفق لمكارم الأخلاق إن الله تعالى هو الولي على ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن uwa musulmi مجد ji tsoron Allah azza wa الله يمن وسيا بجنس ya kuma ya mana alkawari kan tsoron Allah alkawari mai gir alkawarin alkhairi mai girma kuma ya kasance daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya ba mu ransa tsoron Allahnta shine taqawarta ya tsarkake ta domin shi Allah shine wanda shine fiyayyen wanda ya tsarkake ita wato ran mutum kuma shine wato waliyin kowa shine wato mahalicin kowane rai kuma shine majibincinsa haka zalika yana daga cikin addu'arsa sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah tsoron Allah da shiriya da kamewa da wadata dan haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana guzurin takawa a wannan rayuwa tamu domin guzurin domin takawa ita ce mafi kyawun wato guzuri ga tafiyar da yake da kowannen mu akan ta yake zuwa ga rayuwar lahira Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ya kafa shi ya gina asalin halittarsa akan san sifofi waɗanda suke kyawawa wanda yabo yake afkuwa tsakanin mutane da su duk wani hankali wanda yake lafiyayye yana shaida akan son waɗannan sifofi kyawawa irin sifar karinci da dauriya da jarunta da fifita wani a kai da gaskiya da dukkan wani abun da yake dukkan addinai da dukkan masu hankali sun yi shaida akan cewa kyawawan abubuwa ne to wannan a bisa asalin yadda Allah ya halicci dan adam ya dasa wannan a cikin asalin halittarsa babu mai inkarin su sai wanda yake mai gurbataccen hankali ko kuma wanda shaidan da shaidanci suka rufe wannan hasken da Allah ya halicce shi da shi da ya sanya shi a cikin ruhinsa to sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin shari'a ya bayyana waɗannan sifofi waɗanda suke hankali ya yi shaida ga yabo a kansu ya bayyana waɗanda suke sune waɗanda ake son a yi tsururinsu a neme su ta kowace fuska ya kuma bayyana waɗanda suke ana yabo a kan wanda ya same su ba ta kowace fuska ba don haka kamar mutumin da yake da kyauta za a yabe shi idan kyautarsa wajen aikin alkhairi ne amma wanda kyautarsa ta sanya shi ya batar wajen aikin alkhairi ya batar wajen aikin asha saboda saboda wato jin cewar shi mai kyauta ne shi bujimi ne wajen kyauta to wannan shari'a ta ta nuna cewa ba irin wannan kyautar ake so ba haka kowace daga cikin sifofin to sannan kuma shari'a ta zo da waɗansu sifofi waɗanda waɗannan sifofin hankali bai cimma ya gano su ba inda an kyala hankali a kanka a kashin kansa ba lalle ya riske su ba sai shari'a ta zo ta bayyana su to waɗannan sifofi waɗanda shari'a ta bayyana su sifofi ne na yabo wanda ake son mutum ya sufantu da su ta kowace fuska yawaita su babu zancen wuce iyaka akan yawaita su kamar yanda babu zancen wato wuce gona da iri a kansu domin sifofi ne wanda yake tsari yawaita su abu ne wanda ake son sa ta kowace fuska to alkur'ani cike yake da bayanin waɗannan sifofi aya ɗaya ce wanda nake so na janyo hankalin jama'a na janyo hankalin yan uwa musulmi a kansa wadda ta bayyana sifofi guda goma daga cikin kyawawan sifofi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su ga wannan al'umma bayan ya yi kirari da yabo ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da Allah ya tanadan musu da yadda Allah ya tsarkake su daga dukkan wani abin da yake na dauda sai sauran matan muminai su ma suka yi sha'awar cewa sun samu wannan alhaili suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ga abin da ya sauka akan matan mumi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya kuma sauran matan muminai fa shine Allah ya saukar da wannan ayar. wanda ya bayyana kyawawan sifofi guda goma wanda duk da maza da mata daidai suke a kansu wanda wannan yake nuna daidaituwar namiji da mace a cikin taklifi da Allah ya dora ma al'umma fifiko tsakaninsu wajen irin sifofi ne waɗanda suke ba su ne asali ba wanda kowa yake ɓanta da shi bisa yanda ɗabi'ar halittarsa take amma asalin sifofi wanda yake da su ne jigon addini da mace da namiji da Allah ya daidaita su Allah ya faɗa a cikin wannan aya ce haƙiƙa musulmi maza da musulmi mata da muminai maza da muminai mata da masu kunuti wajen ibada ga Allah maza da masu kunuti wajen ibada ga Allah mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu tsoron Allah masu kushu'i maza da masu kushu'i mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata da masu azumi maza da masu azumi mata da masu tsare farjin su maza da masu tsare farjin su mata da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ya tanadan musu gafara mai girma da Allah ya tanadan musu wata gafara ta musamman da kuma lada mai girma ku duba ku ji yanda alkur'ani yakan takaita yawa-yawan uslubin alkur'ani yakan takaita amma idan ya shimfiɗa ya yawaita ambaton abu ba tare da takaitawa ba to don ya nuna mana muhimmancin wannan abun ne Allah ya maimaita ya sake maimaitawa kowanne ba a ce an takaita tunda an faɗi jinsi ɗaya ba za a ɗauki sauran jinsin a kansu sai da Allah ya fito ɓalo-ɓalo ya faɗe su kowanne ya faɗi jinsunsu kuma ya faɗi namiji da mata don a kasancewar a cikin waɗannan sifofi babu bambanci tsakanin maza da mata sifofi ne guda goma na farko musulunci wanda shi ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila ayyukan musulunci na zahiri da mace da namiji duk ɗaya ne a kansu sifa ta biyu sifar imani abin da ya danganci ƙudurin zuci a kan sanin Allah da imani da shi imani na gaskiya da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da ƙaddara, da dukkan al'amuran gaibi wanda da wannan imanin shi ne shi musulunci shi ne yake sa miƙa wuya ga Allah imani kuwa shi ne yake sa aminci da Allah da dogaro ga Allah shine bambanci tsakanin mumini da sauran halitta baki daya sannan ya faɗi sifar kunuti shine nutsuwa da tsawaita ibada sifar ibada da yawaita ta da wahal da jiki kan neman yardar Allah wajen hidima ga Allah wannan shine kunuti na ɗa'a. Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta da cewar tsawaita sallah tana daga cikin tsawaita kunuti sannan sifar gaskiya gaskiya wadda take ita ce abinda take sanya wato a ikhlasi wajen alaƙa tsakanin bawa da Allah kuma ita ce wadda take sanya daidaituwa wajen mu'amala a cikin al'umma domin da gaskiya ne ake samun cika alkawari da gaskiya ne ake samun cewar dukkan wani sharaɗi na mu'amala ta dukiya ko ta auratayya ko ta amana ake samun kiyaye ta saboda haka aka sifanta ta ma da cewa sifa ce wadda take kaiwa ya zuwa ga idan babu ta kowace fuska gaskiya a bar so ce kuma ba ta da wani ƙaidi gaskiya ka faɗe ta koda akan kanka ne ko akan makusancinka ko da mawadaci ne ko da talaka ko da kana ganin shi ne wanda yake mai haƙƙi ko ba shi ne mai haƙƙi ba faɗin gaskiya abu ne wanda yake abin yabo ta kowace fuska akasinta kuma ƙarya a bazzargi ce ta kowace fuska illa a cikin halaye na larura wanda shari'a ta bayyana su wanda aka halatta yin ƙarya wanda yake wannan saɓanin asalin hukunci ne sannan haƙuri wanda yake ne ƙarfin zuci da azama da abin da ya bambanta mutum da dabba domin abin da ya bambanta mutum da dabba shine mutum zai yi makansa a akan abin da yake so dan yi ka so abu ya cuce ka sai ka da kai daga gare shi taimakan ka linzami ka hana ka wannan haƙuri ne haƙurin da ake nufi shine babban haƙuri shine haƙuri wajen taimakon addinin Allah da jure ma wahala da ɗaukan nauyi wajen tabbatar da gaskiya da addinin Allah shine haƙurin da ya fi kowanne to da maza da mata dukkaninsu an zaburar da su akan neman wannan sifa sannan hushu'i kankan da kai ga Allah a zuci da aiki wanda shine ainihin unwani shine alamar martabar ihsani ka bauta ma Allah tamkar kana ganinsa sa domin in baka ganin sa shi hakika yana ganinka ka shine ka rinka muraqaba kana mushahadar girman Allah da mushahadar sanin Allah da al'amarinka da ganinsa da jinka da dukkan sha'aninka wanda zai sa maka kiyaye iyakokin Allah da aminci da Allah da dogaro ga Allah da jin cewar babu abin da yake babu abin da zai razana ka idan kana tare da Allah duk wannan yana zuwa daga khushu'i ne maza da mata duk daidai suke akan wannan zaka samu maza waɗanda suke Allah ya ba su khushu'i matuƙa kamar yadda zaka samu mata wanda Allah ya ba su khushu'i matuƙa har fiye da yawa daga cikin mazaje sannan sifa sannan sifa ta shida ita ce wato a sifar yawan sadaka wanda shi ne alamar ihsani ga halittar Allah kyautata ma bayan Allah musamman yayin da ake cikin musamman yayin da ake cikin wato tsanani kamar yadda Allah ta'ala ya ce falaqtaha mal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة شاهدي أكن ونن shine abinda Allah ya faɗa cewar kutsa tsauni wato ɗaukan abu wanda yake gagaraba Ya ce daga cikinsa akwai ciyarwa a ranar yunwa ranar tsanani ranar wahala irin halin da muke ciki yanzu da za ka ga mutane mutum ya fito yana yawo ya ce rabansa da abinci da shi da 'ya'yansa tun kwana uku to ciyar da wanda yake yatim maraya ballantana kuma a ce maraya ne makusanci ko miskini wanda yake ya fare da kasa ba shi da katafis ya buga ya rasa ya buga ya rasa ƙarfinsa ya ƙare dabararsa ta ƙare to wannan shine ihsani ga halitta shine dalilin dalilin saukar rahama a cikin al'umma to Allah ya sifanta bayi da wannan sifa wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat masu sadaka maza da masu sadaka mata akan sadaka mata ne na mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mata yace makwabciya kada ta raina idan ta yi romo na abincinta ko da da naman da ke cikin kofatan akuya ne ta yawaita ruwan don ta kai ga makwabciyarta ita ma ta ɗan samu abin da za ta ci domin wannan ruhin na bayarwa na ba da koda kaɗan shi ne zai sa yayin da mutum Allah ya ba shi mamako ya zamanto ya bayar da mamako amma wanda ya rowa da kaɗan to ko ya samu mamako to kaɗan ɗin ma zai bayar to Allah ya sifa ya ambaci wannan sifa sannan kuma ya ce masu azumi maza da masu azumi mata azumi a ciki tana duk tana cikin ibadar musulunci aka sake ambatanta saboda a shigar da azumi na nafila domin shi azumi ibada ce wadda take kaiwa ya zuwa ga tsoron Allah sifantuwa da wannan da wannan ibada tana taimaka ma mutum wajen bin Allah a cikin rayuwarsa baki daya sannan ya ambaci ya ambaci sifa ta takwas ta tara shine tsare farji wato daga haramu ba zina ba neman maza maza suna neman maza mata suna neman mata da duk abinda Allah bai halatta mutum yayi da farjinsa ba domin abinda Allah ya halatta mutum ga farjinsa shine matan mutum sai kuma abinda hannayen mutum suka mallaka wanda yanzu babu su su ne ku yanzu saboda haka abinda dai ake nufi aure in ba ta hanyar aure ba mutum ya tsare farjinsa wannan alama ce ta addini wannan alama ce ta sifar da Allah yake so ta kowace hali sannan sifa ta ƙarshe ta goma ambaton Allah da yawa wato maza masu ambaton Allah da yawa da mata masu ambaton Allah da yawa zikrullahi menene zai sanar da ku menene zikrullah shi zikrullah shine mabudin da zai san sauƙaƙe maka bin shari'ar Allah wani mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'un musulunci sun yawaita a gare ni ya rasulullah nuna min wani abu wanda zan ɗamfara da shi na ƙanƙame shi sai ce kada harshen ka ya gushe ba tare da yana cikin ambaton Allah ba shi ambaton Allah za ka yi shi kana kai kai kaɗai za ka yi shi kana cikin jama'a za ka yi shi kana cikin tafiya za ka yi shi kana zaune za ka yi shi kana tsaye za ka yi shi kana kwance za ka yi shi ma kana kan gwadonka daga kafarga daga bacci ranka ya dawo kanka aka ce maka ga zikirin da za ka yi saboda ka kuma ya zamanto shine abin karshe da ka faɗa kafin ka kwanta saboda haka rayuwar mumini rayuwar mumini rayuwa ce ta zikiri rayuwa ce ta ambaton Allah to kowanne daga cikin waɗannan sifofi mai kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya yi masa tanadin gafara ta musamman da lada mai girma yace ce gafara ta musamman shine Allah ba zai sa zunubai su halakar da shi ba domin shi zunubi abu ne wanda yake sifa lazima ga ɗan adam babu wanda yake masumi sai annabawan Allah dan adam baya gushewa da sabon Allah gajiyayye ne kasashe ne ba tsarkakakke bane shi yana da laifuffuka da yake ma Allah da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda yake bayyanawa da wanda yake koyewa da wanda yake bisa kuskure da wanda yake da gangan to waɗanda suka fi kowa alheri su ne masu yawan tuba ga Allah to wanda Allah ya masa alƙawarin gafara ya ce zunuban nan da yake yi da waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba ba za su halakar da shi ba saboda babu abin da yake halakar da ɗan adam irin sabon Allah to sannan kuma da lada mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki bai bayyana shi ba amma abin da Allah ya ce mai girma ne kasan mai girma ne abin da duk Allah ya yabe shi yaban nasa shi ne zai nuna girman wannan abin yayin da mai girma ya yi yabo kasan abin ya isa laqad atala sana'i tulu labisihi inna sana'a ala timbali timbalu yayin da ya zamanto mai yin yaban wato ya isa wajen yaban to kasan abin ya girmama saɓanin wanda yake wada yayin da zai yabo akan wanda yake shi ma bai taka kara ya karya ba kasan yaban bai zamanto komai ba saboda haka wannan zaburarwa ne daga Allah Jallawa wa gare mu Ni tsororon waɗannan sifofi ina ga wanda kuma ya tara su ga baki ɗaya guda goma ya tara su ga baki ɗaya guda goma kuma wannan shine fage shine fagen rayuwa jama'a shine fagen da ake da ake sukuwa a kai domin waɗanda suka yi rige-rige a cikin samun waɗannan to su ne waɗanda suke suka ci lambar girma a cikin wannan ne za mu musu a cikin wannan ne za mu zage dantse a cikin wannan ne za mu su kwana a cikin wannan fage wanda Allah ya yabe shi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana gaman katar Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga kyawawan halaye babu mai shiryarwa ya zuwa gare su sai Allah Allah ya sarrafa daga gare mu da miyagun halaye babu mai sarrafawa daga gare su sai Allah Allah ya umarci mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu wasallam alaihi Allah yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك عبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله